Chunka pusagniyoh kah capítulo. Babilonia yahtapa tuñeruskan manta. Chaykunapa hipantam rikurhani huk angelta hanaq pachamanta, hatun atiyninwan Kanchari Kancharininwan kay pachata achkirispanmi, Wichi haparirja. wichi HATU hatuhatun Babilonia Yaktaha. Demoniokunapa yachananñam chay llaqtaqa. Tukurikchaq mana allin espiritupa wasinñam rikurirun. Millakuypaq hinaspa chiqnipay llapa animalkunapaq hisanñam rikurirun. Llapallan nasyunkunam vino upyachkaq hina uchapakuyninwan sinkarurqa. Kay pachapi reykunam paywan kakurja. Kay pachapi negociantikunapas kusikusqankuwanmi apuyarurqa. mi Uyarirhani hanax pachamanta hayakuyta. Runallaykuna. Chay Paikunawan Paikunawan ama huchallikunaykichikpajialluqsiychik. Paikunawan mana kastigasqa kanaykichikpajialluqsiychik. Paykunapa hanax hanak pachakamaraqmi chayarun. Chay mana allin rurasqankutaqa Diospunim yuyarirun. koman hinaya Kutichipuichik. Rurashankuman hinaya hukchainatawan pagapuichi. Upiachisqanman hinaya hukchainatawan chaynatawan huichi. Alabakuspan mi gustuta Hukurha. Chayman hinaya ñakaritawan hoichik Paimanja. paymanja. son Humpim nichkan. REINANYAM TIACHKANI nispa. Manam Biudachu kani nispa. Manam waqasaqchu nispa. Hupunchawllapim hamurunqa kastigukunaqa. Wañuypas, waqaypas, mi hamurunqa. Chay llaqtaqa Karunja. karunja. Atiniyuq señor me juzgajnin diosja. Kaipachapi paywan huchapakuspa me reykunapas, atu atun paimanta. waqanqaku paymanta. Waqanqakuqa, pa husniyninta Castigota karu llamanta nichkanko. Ay, ay y kanki. Babilonia Hatuhatung llachta. Ukra tullapim chayaramun castigoykiqa atiyniyoq llaqta. Kaipachapi pachapi negociantikunapas hatuhatun llakikuywanmi mi chay llaqtamanta manaña pipas negocionko corantes kaptin. paikunam negociajko joriwan, Alájaro Kunawan, perlas kunawan, linomanta fino tela Kunawan, grosella tela Kunawan, Puka tela Kunawan, seda cunawan, enaspa misquiasnaj sachakunawan. Kutahmi, elefantipa Manta, bronce manta, fierromanta hinaspa marmolmanta Kunawampas. serviciukunawampas. wampas, canelawampas, Kunawampas. chinkarunñam llumpay apu kaynikukunawan tukuy sumaqllaña kaynikukunapas. Chaykunawan negocio ruraqkunapas, hinaspa chay llaqtapi kaqkunaman arantikuspa apuyaruqkunapas, waqayllawanñam karullapi sayanku kastiguta manchakuspanku, paykunam nichkanku. Ay, ay, imaynaraq kanja kay hatu hatun llaqtaqa. Payqa warmiina suma lino pachawan pachasham karja, Payqa grusillawan pukawan pachasqam karqa. Payqa quriwan alajaro mikunawan hinaspa perlaskunawan adornasqam karqa. Huk ratullapim apukayninpas chinkarurja. Bukipi kapitan kunapas, pasajero kunapas, marinero kunapas, chaynataq bukipi llamkaqkunapas karullapim korjako. llaqtapa husnintaqa qawaykuspankum qayaykachakurqaku. Mayqan llaqtataq kanman kay hatu hatun llaqtaynaqa nispanku. Umankuman allpata maqchinakuspankum waqayllawanña qayaykachakurqaku. Ay, ay, imaynaraq kanqa kay hatu hatun llaqtaqa. Lamarhuchapi bukikunapa llapallan duiñunkunam apuyarurqa. por quriqullinwanmi paykunaqa apuyarurqa. Huk ratullapim purmachisqa rikurirun chayllaqtaqa. Anaqpachapi dios Apostol Diosllapaqña Dios Manta Apostolkunawan Diosmanta willakuqkunapas castigas han mantaya kusikuychik. Allin arreglota Dios rura mantaya mi hukal pasapa ángel hatung molino rumita ujariykuspan, chamqaykurqa lamar huchaman, hinaspam nerja. Chayna wishchusqam kanga, hatu hatun Babilonia yaktaha manam rikurinqañachu chay llaqtaqa, manañam chaypiqa gacho arpakuna, hinakuna, hinaspa tokas tukasqankupas manam liam kang llamkanqañachu tukuy imapi llamkaqkunapas, manañataqmi qaparinqachu molino lampara rumipas, mayqan lamparaykipas Kasarakuy kunapi kasarakuykunapi kunapas manam kang kanqañachu, kunam karqa kay pachapi munayniyuqkuna. Layqa kusqaykiwanmi ingañarqanki llapallan kulpas Chay llaqtaqa, kulpasqa kachkan Diosmanta yawarning mantam. Chaylaltaqa kallpasqa kachkan mantam. kawsaqkunapa mantam, Chayllaqtaqa ha kachkan kay pachapi ya warning mantam.